Rubrik findet ze bei ihr Bahai. Haut man enger Buchvorstellung aus dem Bahai Verlag. Abdul Baha beantwortet Froen um Mikro de Jean Nau. Am Französischen Fraéchen ass Buch wat ma heute vorstellen, bekannt unter dem Titel «Les Leçons de Saint Jean d'Acre beantwort frohen als eng Summestellung vu frohen op déi Abdul Baha, de Jong vum Begrünner vun der Bahaireligion ufangs vum lächte Jahrhundert Antworten dropëtt. Dëst as a Form vu Gesprächer während de purmainint opgezechen ginn an Donaureicht als Buch veröffentlicht ginn. Den echten Deel vum Buch befa sich dummert, wéi en Affloss d'Gottesoffenbarer op d'Entvilung vun der Mënscheet hunn. Do geht reet, dat Natur engem allumfassende Gesetze ersteht. Da weist leis Abdul Baha, dats den Herrgott existiert. Aéi notwendige das en Erzeier zu hunn. Hier schwätzt iwwer den Abraham, de Moses, Christus, Mohammed, de Bab aber Haula. Da ginnet Beispiele aus der Bibel – aus dem Buch Daniel a Kommentare zum 11. Kapitel vun der Offenbarung vu Johannes, zum 11. Kapitel aus dem Buch Jesaja an dem 12. Kapitel vun der Offenbarung vum Johannes. Da gehtet em um geestisch Beweiser an iwwer wirklichsche Reichtum. Am zweten Deel von diesem aussergewwenlesche Buch erklärt Abdul Baha ein paar christliche Themen aus der Bahai sicht. An 20 kleinen Kapiteln gehen Themen behandelt, wie die Geburt von Jesus. Das Sengréist a Sänger vollkommenheit läit. Daf vom Jesus, Daf am Allgemeinen a werdet Symbol vom Brot a vom Wein. Iwer d Wonner, iwwer Doberstehung vu Christus iwwer den Hellige Geest, iwwer d'Rekomme vu Jesus an dat jngst Gericht, iwwer d'Dreifaltegkeet, wär d'Geschicht vum Adam an Eva alles bedeite kann, iwwer d'Bekenntnis vum Petrus, an iwwer Prädestinationun. Am dritten Deel schwätzt Abdul Baha iwwer Kräfte vun de Gottesoffenbarer. Do getreiert sie wat die Fënnefstufe vum Geicht. Da se Gott nimmen durchch die göttlich Offenbarer erkenne kann. Iwer den mënschlichen a göttlichen Aspekt vun der Gottesoffenbarer, Iwer dat wat Gottes Offenbarer alles wissen, Iwer universell zielen, Iwer mucht an den Affloss vun der Gottesoffenbarer, an dass se drei Zochten vor Prophete gehen. Am feierten erlächten Deel gi verschieden Äner Theme behandelt, wie zum Beispiel net Existenz vum Besen, Zzweerle Äte vu Qual, Gerechtigkeit an Barmherzigkeet vum Herrgott. De richtig manéier mat Verbriecher ëm ze goen. Iwer streiken, iwwer Wirklichkeit vun eiser Welt, iwwer Präexistenz, Reinkarnation, Pantheismus, iwwer die Féiererder weisen, sech Erkenntnis unzeegnen, an iwwer Notwendigkeet de Léieren vun de göttlichen Offenbarer not goen. Soweit zu den Themen, de en am Buch fënnt. Buche 293 Seiten, de kredet an all méigle Spprochen, am Bahai Verlag, am einfachsten op der deitscher Internetseite www.bahai.de. Aufschließend das Gebet gesungen vom Edelo am Emma qui en mit Dieu disciple difficulté, dit loué soit Dieu, il est Dieu, tous sont ses serviteurs et tous se soumettent à son commandement. it is a spot and a house and a place and a city and a heart and a mountain and the refuge in a cave and a valley and a land and a sea and a island and a meadow where mention of God had been made glorify mm mm-hmm. this a spot and a house and a place and a city and a heart and a mountain and the refuge in a cave and a valley and a land Tennessee at the island and a meadow where men should have got had been made and his praise You'll be fine.